o vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. A onima koji ne vjeruju, propast njima. On neće dijela njihova prihvatiti, zato što ne vole ono što Allah objavljuje i On će dijela njihova poništiti. ne, pogledaj Allahove moć da to pokaže, jel tako? Da bude to na sceni pred očima čitavog svijeta, a opet je Allah moćan da to sakrije od srca većine. Zamislite Allahove moć. Svi gledajte i opet ništa ne vidite. La haula wa la kuvata illa billahi E to vam je taj ajat Soba potvjernika pa da učvrsti noge, kažu mu što ovdje da učvrsti noge? pa tako? Zato što na čvrstim nogama se moraš boriti, jel tako? Da učvrsti noge, misli se u borbi, jel tako? Da učvrsti noge, misli se da ih učvrsti i da čvrsto stoje u isla, u islamu, da, ne, da poslije ne zalutaju, da ne skrenu.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 Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? i neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjetskih Posjetite nas www.paltak.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nosret, brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. šta si ti uradio za islam? إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فلا تشاور أحدا في قتل الأمريكان امضي على بركة الله وتذكر موعودك عند الله سبحانه وتعالى بصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ma anzal Allahu ono što je Allah objavio pa je on upropastio njihova djela. Šta rade ovi mrze ono što je Allah objavio? Objavio. To je zato što oni mrze. Mrze Islam, mrze Kur'an, mrze šerija. I oni tu mržnju ne kriju. Je tako? I danas je najveća optužba da te optuže za Allahu vjeru. Pa onda ovi maloumnici pravdaju se i kažu nismo mi htjeli Allahu vjeru, nećemo Allahu vjeru. Nemojte nas zato optuživati. تحرق رحومانا اقذف النيرانا šejh Šenkiti, rahimahullahu ta'ala, pitao u Medini studente, znate li vi šta je šehadat zur, obzirom da je predavao hadith, pa kad su došli do haditha, bi je Resul sallallahu alaihi sallam prijeti, jel tako, za krivo lažno svjedočenje, šehadat zur. Pa pita ove studente, a znate li vi šta je šehadet Tuzur? Pa oni sad nagađaju, a znate li vi šta je šehadet zur. Ne znate vi šta je šehadet zur To su ove šehade što mi vama podijelimo kad završite fakultet. Islamski susreti 2012. Šta ti poradio za na www.paltol.com Soba Put Vjernik Vjernik واحمل الجد بقلب يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لاح فينا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد mi smo Allahu zahvala počeli sa tefsirom sure Muhammed, pa smo spomenuli glavne pouke iz nekoliko ajeta u uvodu sure. Pa smo rekli da je glavna tema na samom početku to da Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjere vjernika i nevjernika i šta radi sa nevjernicima, šta radi sa vjernicima. Pa je glavna poruka i glavna razlika između te dvije skupine to što Allah subhanahu wa ta'ala nevjernicima uništava njihova djela, u svakom slučaju uništava njihova djela, sva njihova djela, po najispravnijem mišljenju, jel tako, i tefsiru, i ona dobra djela koja učine, a i ona loša, ona svakako ništavna, jel tako? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala uništava, a vjernicima Allah subhanahu wa ta'ala čak i njihova loša djela oprašta. Pa je to ogromna razlika između položaja vjernika i nevjernika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjere vjernika i primjere nevjernika. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala naređuje vjernicima, jel tako, kad sretnu nevjernike u borbi na bojnom polju, da ih udaraju po njihovim vratovima. To je izraz koji značava znači borbu, ubijanje, jel tako, da se bore sa njima vjernici. Pa onda Allah subhanahu ta'ala nakon što je naredio borbu sa njima i naredio da kad se savladaju i kad se slomi njihov otpor da se zarobljavaju i vežu, pa onda da se ili bez otkupa velikodušno otpuštaju ili da se za otkup oslobađaju, onda Allah subhanahu ta'ala objašnjava Dalike volau ješa Allahu lan tasara minhum to je zato što Allah da je htio, sam bi ih savladao. Allah je bio u mogućnosti sam da ih pobjedi i da ih uništi. jeblu bi ali da vas iskuša jedne drugima. Pa smo do ovdje stigli, jel tako? Ali Allah subhanahu wa ta'ala hoće nas da iskuša sa nevjernicima, nevjernike da iskuša sa nama. Pa smo braće malo napomenuli da je Allah subhanahu wa ta'ala nevjernike prijašnjih ummeta, nevjernike koji se nisu odazvali Nuha a.s., nevjernike koji se nisu odazvali Salihu a.s., Hudu a.s., Šuajbu a.s., jel tako? Sve te nevjernike koji se nisu odazvali svojim poslanicima prije Allah subhanahu wa ta'ala je uništio, a vjernike između njih spasio. Allah subhanahu wa ta'ala je te nevjernike šta? Uništio. Sve do jednog ih uništavao na razne načine. Pa neke, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, smo u zemlju natjerali, neke smo poplavili, neke je uništio strašan zvuk, a drugi je strašan vjetar, jel tako? I tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala je uništavao narade kako je on htio neke vrelim kamenjem, jel tako, s neba i tako dalje. Kako je htio, tako ih je uništavao. Međutim, nevjernike ovog ummeta Allah subhanahu wa ta'ala je prepustio vjernicima. Nevjernike ovog ummeta Allah subhanahu wa ta'ala neće uništiti sobu. Je tako? Neće ih uništiti, kad kažem uništiti, uništiti sve do jednog. Sve ih pobiti. Je tako? slomiti. Neće Allah subhanahu wa ta'ala i tako uništiti. Tako je otkad, otkad, je Musa a.s. prešao se Benu Israilom preko mora. I kad je Allah subhanahu wa ta'ala uništio Firauna, tako što je iznad njega sastavio more, jel tako, poslije toga Allah subhanahu wa ta'ala Benu Israilu i Musa a.s. naređuje šta? Borbu. Tad dolazi naređenje borbe. I tek što je došlo to prvo naređenje borbe, šta je bio odgovor? Idheb ente wa rabbuke qatila, Inna ha huna qaidun. Idte ti dvoj gospodar, pa se borite, a mi ćemo ovdje sačekati. Takav je bio odgovor. Nakon toga Allah subhanahu i brojnim poslanicima Benu Israila naređivao borbu. Vi znate da je Allah subhanahu ta'ala Davuda a.s. uzdigao i dao mu vlast i poslanstvo nakon borbe nakon iskušenja u borbi. Pa je onda nastalo veliko carstvo njegovog sina Sulejmana a.s. poslije toga i nezapamćena vlast, jel tako? je Allah subhanahu ta'ala nikome poslije njega tako nije dao. Ali ostala šta? Svim ovim poslanicima šta? Ostala je borba. Pa je ostala borba ovom umetu također. Zato Allah subhanahu kaže Allah je mogao da uništi ove nevjernike sobom ko što je uništio sve nevjernike ili e, nevjernike umeta prije ali nije nego vola kirli jebluva ba'dakum bi nego da vas iskuša jedne drugima s druge strane to što je Allah subhanahu ta'ala propisao vjernicima da se bore protiv nevjernika je jedna ogromna posebna milost od Allaha subhanahu wa ta'ala koju ukazuje i vjernicima u toj borbi, ali isto tako i nevjernicima. E sad mi stvarno trebamo biti, jel tako, snažno angažovani i čvrsto ubijeđeni u istinu koja dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa da ustanemo i glasno nevjernicima kažemo ovaj džihad koji vi kritikujete i nazivate divljaštvom i terorizmom, ovo je Allahova milost prema vama. Jer inače da nije ovog džihada, da vas svaki dan opominju vjernici svojom borbom da ste nevjernici, Allah bi vas sve u jednom trenutku uništio. Da nije ovog džihada, i ove borbe vjernika protiv vas, da se svaki dan protiv vas bore i da svaki dan uzvikuju tekbire, jel tako? I da vas opominju da ste nevjernici tom svojom borbom i da vas pozivaju u islam, da nije te milosti, Allah subhanahu wa ta'ala bi vas nakon jasnog poziva u islam i jasnog dokaza koji vam je već dostavljen, a to je Kur'an, kad odbijete, sve bi vas jednom zgrabio i uništio. I nikog od vas ne bi ostavio. E to mi trebamo biti u stanju, da tako, na početku sam rekao nevjernicima objasniti. Ne, vraćam, pogriješio sam puno. To moramo biti u stanju sebe objasniti. Pa onda muslimanima objasniti. Pa onda brojima koji za sebe tvrde da su muslimani, pa onda brojnim drugim kategorijama. Svima to moramo objasniti. Ovo je Allahova milost. Allah vas je ostavio i svoje milosti. Kome? Vjernicima. redio da se bore protiv vas. Ola killi jebluva ba'dakum Ovaj belaj ili ovo iskušenje nevjernicima, ovo je veliko iskušenje, je tako? Zato Allah subhanahu ovo iskušenje često spominje u Kur'anu. Da mi dobro shvatimo šta? da neće nas to iskušenje zaobići. U brojnim drugim ajetima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Em hasibtum an tadkhulu wa walamma ja'lam illahu alladhina jahadu minkum. Wa sabirin Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne zna ko su mužahidi od vas i koji će biti strpljivi? Koji su to strpljivi? A, da uđete u a da se ne zna to da Allah subhanahu wa ta'ala to ne zna. Prije sam vam objašnjavao šta znači kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže da bi Allah znao ili da Allah zna, ali tako, šta to znači? To ne znači da Allah subhanahu wa ta'ala prije toga nije znao, nego da Allah da da se sa, sazna, odnosno da se uspostavi dokaz protiv vas. Jer tako, jer kad bi nas Allah subhanahu wa ta'ala uzeo prije nego što nas iskuša, a onda na sudnjem danu, kad bi nam rekao Allah subhanahu ta'ala, ja sam znao da sam vas ostavio, da se vi ne bi borili, onda bi mi rekli, ali gospodaru, ti nas nisi ostavio. Zato Allah subhanahu nas ostavlja pa nas iskuša da na sudnjem danu to bude dokaz protiv nas. E to vam je značenje da Allah zna, da Allah ima dokaz protiv vas. Ali tako? وَيَعْلَمَ sabirin I da zna one koji su strpljivi, izdržljivi i ustrajni. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن tutraku وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَ لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر Zaista Allahove riječi sve razotkrivaju. Allahove riječi su ogledalo za svaku situaciju. Zato puno primijetimo danas oni koji kad im se kaže ali Kur'an ali Allah poslanik sallallahu alejhi ve rekao radio šta nam odgovori šta oni nama kažu Ma znam Kur'an, znam sunet, ali ovo naše vrijeme, ova naša situacija i ispadne šta? Da u Kur'anu nema upute za naše vrijeme i za našu situaciju. A kako Allah subhanahu ta'ala Kur'an objavio da bude uputa do sudnjeg dana. I Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem poslao da uputi ljude i da im objasni, jel tako, sve da im objasni do sudnjeg dana. Kako to da nema ima upute za naše vrijeme? Ali ima sve i za naše, i za prošlo, i za buduće vrijeme. Pogledajte kako ima. Zar mislite da, će, da ćete ući u džennet, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna ko će se od vas boriti? Hajde ovo boriti, jel tako? Čuli smo malo prije. Ali slušajte dalje. I da Allah ne sazna ko su oni od vas koji neće nikog osim Allaha, je tako? I njegovog poslanika i vjernika uzeti za pribježište, odnosno za pomagača. A? Vidi kako Allah spano tela stvara situaciju, jel tako? Ova ajet sure Teube, sure Teube, 16. ajet. Kaže, zar mislite da ćete ući, da ćete biti ostavljeni halab? Zar mislite, em hasitu men tutraku, zar mislite da će biti ostavljeni? Subhanallah. Koliko su mnogi od nas ubijeđeni da će biti ostavljeni? Tako? Da će izobići Nekako su ubijeđeni. A Allah subhanahu wa ta'ala pita u smislu čega? osporavanja, nemoguće da će tako biti. Zar mislite da ćete biti ostavljeni, a da Allah ne zna ko će se boriti i ko neće nikog mimo Allaha i poslanika sallallahu i vjernika uzeti za veliđe, jel tako? Za zaštitu, pribježište, jel tako? A kad mi ove danas pitamo što vi to tako, jel tako, sa nevjernicima, oni kažu pa ovo je samo mudrost. Ovo je samo politika, jel tako? Ti danas, mora, danas moraš biti mudar. Ne smiješ tako to sve. A? Pa šta mislite, kakva im je ova mudrost? A? Kad se ogleda na ovom, a eto, jako glupa. Jel tako? Allah subhanahu ta'ala baš to hoće da vidi. I stvara zategnutu situaciju i opasnu. I stvara prijetnje i opasnosti da vidi. Je tako? Ko je taj ko neće nikog osim Allaha i poslanika i vjernika uzeti za zaštitnika i za prijatelja. Pa zatim Allah subhanahu wa ta'ala i u brojnim drugim ajetima, jel tako, upozorava da neće biti, da neće mi mojić ovo, šta? Iskušenje. Lijebluva ba'dakum bi ba'd. Da Allah subhanahu wa ta'ala, jel tako, za cilj ima šta? Da stvara te situacije, da vidi, da iskuša nas jedne drugima. Jedne drugima. Vjernike sa nevjernicima. Vjernik je sa nevjernicom. Pa je Allah subhanahu wa zbog toga propisao džihad i borbu na Allahovom putu. Brojni su hadisi koji govore o džihadu, o vrijednosti džihada, šehida i tako dalje. Pa, između ostalog, ovdje spominje hadis bade Tubnu Samita da prenosi od Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam bil džihadi fi sebi lillahi tebaraka wa ta'ala fa innahu babu min abubabil džanna na vama je da se borite na Allahovom putu jer je to jer su to vrata od džennetskih vrata. Džihad su vrata od džennetskih vrata. Je li tako? Pa je džihad šta? Allahova milost. To su vrata od džennetskih vrata. Yudhibullahu bihil hemme wal gam. Allah džihadom odagnava brigu i tugu. Mi svi mislimo da sa džihadom dolazi sikirance, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, Allah džihadom odagnava hem, jel tako, brigu i, i tugu. Sikiranciju odagnava. Zatim, isto tako, uh, hadith kojeg bilježi Abdullah ibn Ahmed rahimahullahu ta'ala وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدِ Borite se u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i protiv onih koji su vam blizu i protiv onih koji su daleko i protiv bliskih, jel tako, misli se, jel tako, bliskih rođaka i rodbine i protiv onih koji to nisu. Fil hadari vas seferi i kod kuće i putujte rad džihada, znači i na putu. Zaista je feinal džihade babu minal Zaista je džihad zaista je džihad vrata jedna od vrata dženneta. Innehu yunajji sahibahu min hemmi wal gham. I zaista džihad spašava muđahida od brige i i tugi. Tako je džihad propisan radi toga da budemo iskušani, radi toga da Allah subhanahu wa ta'ala vidi šta će ko uraditi, gdje će ko pribjeći i Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da nećemo biti ostavljeni. Braćo, ako nam je Allah obećao da nećemo biti ostavljeni, ima li onda u to ikakve sumnje? Vraća, ako smo mi sigurni da nas Allah subhanahu ta'ala neće ostaviti, onda šta? Onda o tome dobro razmišljamo. Tako. Onda o tome podrobno razmislimo. <clears throat> Na. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ a oni koji budu ubijeni na Allahovom putu, Allah subhanahu wa ta'ala neće dati da propadnu njihova djela. Allah subhanahu wa ta'ala neće dati da propadnu njihova djela. Oni koji budu ubijeni na Allahovom putu, znači padnu kao kao šehid. Jel tako? Neće Allah subhanahu wa ta'ala dati da propadnu njihova djela, prije svega da propadne njihov šeha, šehadet, jel tako? Pa zatim, neće dati Allah subhanahu wa ta'ala da propadnu njihova djela koja su bili uobičajili i radili prije toga. Jel tako? Pa ako insan sad uči Kur'an svaki dan i klanja noćni namaz, jel tako? I dove upućuje Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjoj trećini noći i zikri i klanja vađbe i na file, jel tako? I putuje i poziva Allahu subhanahu wa ta'ala i podučava Allahovoj vjeri, jel tako? onda sutra kad ga džihad na Allahovom putu spriječi pa ne bude to više mogao raditi i onda padne kao šehid, šta će biti? Sve će biti upisano, jel tako, da to on i dalje radi. Jel tako? Kao što ima naznaka u određenim predajama da će mu to biti pisano do sudnjeg dana. A. subhanallah alim. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam u hadithu koji bilježi ima muslim u svom sahihu od Salmana radi Allahu an. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه Selman radijallahu an prenosi da je čuo od Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao bdijenje na Allahovom putu, stražarenje na Allahovom putu je bolje od mjesec dana posta i noćnog bdijenja na namazu. Znači mjesec dana da nisam non stop provodi u badetu. Čitav dan posti i po svu noć, jel tako, da klanja. Va in mate džurija alejhi amaluhu ladi Kane i ako umre, tako bdijući negdje na granicama, jel tako, na Allahovom putu, bit će mu zabilježena nagrada svih tih njegovih dijela koje je bio činio. uđri alejhi rizkuhu i bit će mu propisana sva njegova nafaka. Wa amin al fetan i bit će zaštićen kao što kažu ovdje, od dvojice koji stavljaju na kušnju, od dvojice koji su fetan, stvarno iskušavaju. tako? Od dvojice koji iskušavaju, od koje dvojice koji iskušavaju? Od Murkira i Nekira, kao što stoji u tako, komentarima ovog haditha. Biće zaštićen od Munkira i Nekira. Neće doći da ga ispituju zastrašuju, jel tako, stavljaju na iskušenje, da ga pitaju, bit će od toga zaštićen. Zatim u drugom hadithu koji bilježi ima muslim radi Allahu an, isto tako od Abdullah ibn Abra ibn radi Allahu an da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao Jugferu li šehidi kullu dembin illa Šehidu će biti oprošteni svi grijesi osim duga. Osim duga. Osim duga. A ako je bio mušrik, nije šehid. Ako je bio mušrik, onda nije šehid, ali šehidu će biti oprošteni svi grijesi osim duga. Dobro, je li dug grije? Nije. Ali ovo šta? Ovo trpi i naš jezik, i arapski jezik. Da kažemo, bit će oprošteni svi grijesi, a onda izuzmemo nešto što uopšte nije od grijeha. Bićemo sve oprošteno, ali nećemo biti šta ohalaljan i neće mu se zaboraviti i neće se prijeći preko njegovog duga bez obra obračuna. Znači nije dug grije, je li tako? ali se mora vratiti, jel tako, obaveze. E, o tome se radi. Isto u drugom ravajetu, el katlu fi sabir illahi u kefiru kulleši, Ubijstvo, ili da neko bude ubijen na Allahovom putu, čisti ga to od svih grijeha ili dejn, osim od, od duga. Od duga ga ne može očistiti, mora se vra, vratiti. Mora se dug vratiti. Jel tako? I mi smo malo govorili o tom dugu, jel tako, dug se mora vratiti ili na Dunjaluku, ili će šta? Allah subhanahu wa ta'ala za šehida, jel tako, dati onome ko bude od njega tražio svoje pravo, svoj dug, davati mu dok ovaj ne bude za, zadovoljan. Jel tako? Ali, zbog duga Allah najbolje zna čak i šehid će biti, Allah najbolje zna, i šehid će biti zaustavljen i bit će mu zabranjeno uživanje u kaburskoj blagodatima i užicima, jel tako dok se dug ne vrati na Dunjalu ko njegovi nasljednici ili dok ne dođe sudnji dan. Allah najbolje zna. Bilježi imam Ahmed, poznati hadith, imam Tirmidhi ibn Mađe i ostali sa dobrim senedom da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao šehid ima sedam posebnosti. Šehidu pripada sedam posebnih stvari. U nekim predajama govori šest posebnih stvari, ali se nabrajaju otprilike iste stvari, samo što u jednoj predaji kaže sedam, u drugoj šest. Pa kaže prva, prva stvar koju šehid ima jeste li šehidi inda Allahi sebu' ahisan. Yugfaru lehu fi evveli defa'ati min demihi. Yugfaru lehu fi evveli defa'ati min demihi. Budu mu oprošteni svi grijesi sa prvim brizganjem njegove krvi. Jel tako? Čim njegova krv, jel tako, sa prvim mlazom njegove krvi svi mu grijesi budu oprošteni. To je jedno. وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ I vidjet će svoje mjesto u džennetu. Zato ste vidjeli mnoge snimke šehida, šta? A, osmije se. Zubi se vidi. Smiju se, jel tako? vidjet će svoje mjesto u džennetu. وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ I bit će okićen nakitom imana. وَيُزَوَّجُ سْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْ حُورِ الْعِينِ Svi su razumili. <laughs> Allahu akbar. Odmah su svi razumili. I bit će oženjen sa 72 hurije. Džendetske hurije. I to min al huril in. Jel tako? Ovo je posebna vrsta hurija, jel tako? Šta je ova njihova karakteristika? Da imaju šta? Krupne oči Neće biti dalje Dovoljno, tako? وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ I bit će zaštićen šehid od kaburskog azaba. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ I bit će sačuvan najstrašnijeg dana. strahote, najveće strahote, jel tako? Jel tako? A ta najveća strahota, jel fezelu akbar, je strahota nakon proživljenja, jel tako? Toga dana kad ljudi budu strahovali, gubili se, jel tako? Išli od poslanika do poslanika, tražili da se zauzimaju, jel tako, oni će biti bezbije, sigurno. Što? Imaju diplome. Tako. Nose sa svom diplome, šahadet imaju. Šahadet je diploma na jel tako? Zbilje? Znači, šahadet je na arapskom jeziku diploma, imat diplome, šahadet. Jel tako? Na arapskom se to zove i svjedočenje. Imaće, znači, dokaz, imaće svjedoka, svjedočenje, ali tako, svjedočbu. I mi kažemo svjedočba, ali tako. Imaće svjedočbu zbog koje su sigurni, ali tako, bilo kakvog straha. Kad ostali ljudi budu strahova. I svjedočenje se zove isto tako. Svjedočba, svjedočenje, isto šehadet, jel tako? Zato mi kažemo šehadetu zur, lažno svjedočenje, jel tako? Lažno svjedočenje. Pitao je šeh Šenkiti, rahimahullahu ta'ala, pitao u Medini studente, znate li vi šta je šehadetu zur? Obzirom da je predavao hadith, pa kad su došli do haditha, bi je Resul sallallahu alaihi sallam prijeti, jel tako, za krivo lažno svjedočenje, šehadetu zur. Pa pita ove studente, a znate li vi šta je šehadet zur? Pa oni sad nagađaju, a znate li vi šta je šehadet zur? Ne znate vi šta je šehadet zur. To su ove šehade što mi vama podijelimo kad završite fakultet. <laughs> Lažne svjedočbe, sve. وَيُضَوْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ i na njegovu glavu će biti stavljena kruna dostojanstva. Kruna dostojanstva. El minhum hajru mine oma fiha jedan dragulj sa te krune je bolji od dunjaluka i svega što je na njemu. وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنسَانًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ I bit će mu dozvoljeno da se zauzima za 70 ljudi od svoje rodbine. E to je tih sedam ili šest stvari koje ima samo šehid. Jel tako? U drugim predajama spominje jel tako, da je njegova smrt najlakša smrt da neće osjetiti bol ni koliko je ubod, je tako? Ujet komarca. E to su blagodati. Pa Allah subhanahu ovdje objašnjava šta? Oni koji budu ubijeni na Allahov putu, Allah njihova djela neće dat da da propadnu, neće dat da njihova djela propadnu. Braćo, ova, ovi hadithi koji govore o blagodatima, o tako, koje Allah svano pripremio za šehide. I drugi hadithi, i hadith da će niko neće poželiti da se vrati na dunjalu kosim koga? Šehida, je tako? Kad je vidio kakve počasti je dobio kao šehid, poželit će da se vrati, je tako? Pa da ponovo bude ubijen pa da ponovo bude ubijen, pa da ponovo bude ubijen na Allahovom putu. Iz ovog su neki vraća shvatili da je šehadet na Allahovom putu sam za sebe cilj. Jesu li dobro shvatili? Da li je šehadet na Allahovom putu sam za sebe cilj? Nije. On je cilj, Odlično. Znači, šehadet na Allahovom putu nije samo za sebe cilj, nije to šerijatski cilj sam za sebe. Jer nama bi onda bilo propisano muslimanima, jel tako, i naređeno, svi izginite u borbi. Tako bi naređenje bilo. Pa tako? Nije. Braćo, ovo što se govori o blagodatima, milosti, počasti, užicima, posebnostima za šehida, jel tako, počevši od same smrti, koja je lahka i bezbolna, počevši od toga da je zaštićen kaburskog azaba, počevši od toga da odmah vidi svoje mjesto u džennetu, da za njega nema straha kad se svi ostali budu bojali i tako dalje, znači govori samo o blagodatima, da će ga Allah obilno nagraditi, što je šta? Zamjena i utje Otjeha, da ljudi ne bi pomislili da će u borbi ako padne, jel tako, biti gu, gubitnik, kao što nevjernici vjeruju. Kako nevjernici vjeruju? Bore se da pobjede, ako pogine i zagine usput, gotovo, zaginuo, ne, a gubitnik. I oni smatraju da je to, da je gubitnik. Onaj ko pogine od njih, i oni vjeruju da je gubitnik. I zato se strogo čuvaju da ih ne bi to stiglo, da ne bude gubitni. A u stvari oni su gubitnici i kad poginu i kad prežive. Zašto? Jer im ništa drugo i kad preživi ne ostaje. Još nekoliko mjeseci i on onda nazove tamo posebnu agenciju koja se zove Agencija za odvraćanje od samoubistva i obavijesti da je to naumio i onda ga oni malo tješe i samo se čuje tamo tam. I vode u Jeste. Znači, ne, on je gubitnik u svakom slučaju. O tako? Možda mi je još lakše da usput zagine i završen. Biće, jel tako, heroj ovako opterećuje ljude tamo atletiraju. Još daje ideju svim ostalima da isto urade. Znači, rješenje. La Znači, dobro zapamtite, šehadet nije sam po sebi cilj. Jel tako? Nego je to počast i nagrada. Jel tako? Dobro. To je počast i nagrada koju Allah subhanahu wa daje. I za šehida uzima onoga koga on hoće. Tako. وَيَتَّخِذَ minkum šuheda I da bi od vas uzeo sebi šehi, šehide. E, drugo pitanje. Da li je šerijatski cilj puko nanošenje štete neprijatelja? Znate šta znači puko nanošenje štete? Znači da se uradi nešto, nikakav drugi rezultat nema. Ništa spojeno, ni prije ni poslije. Nego eto, samo malo da se nanese neka šteta neprijatelja. Je li to šerijatski cilj? Nije. Pa dobro, šta je onda šerijetski cilj? Borba za Allahu vjeru i uspostavljanje Allahovog zakona i šerijata. Pobjeda je šerijatski cilj. Jel' tako? Pobjeda je šerijatski cilj. Jel' tako? I u osnovi treba da bude šta? Namjera i cilj pobjeda, uspostavljanja Allahove vjeri. A koga Allah subhanahu ta'ala usput uzme, jel tako, do toga kao šehida, počastio ga, jel tako, i sačuvao ga fitne koja dolazi poslije pobjede. Jer poslije pobjede onda ćemo se mi svađati za ratni plijen, za činove, jel tako, ko je general, i tako dalje, i tako dalje. Znači, i kogod, znači, dobije od ratnog plijena i profitira na taj način, bit će mu, jel tako, za procenat, jel tako, umanjena nagrada za tu borbu na ahiretu. Zašto? Zato što mi je već isplaćeno na, na znači, to treba dobro da se shvati. A onda Allah s.a. kaže se jehdihim o yuslihu uputit će ih i popraviti njihovo stanje. Pa se ovdje mufesiri razilazi. uputit će koga? Ove koji su ubijeni, je tako? Ili one koji se budu borili, je tako? Pa prežive, uputit će, braćo, se jehdihim u Jusne uputit će baš ove koji se pali kao šehidi. Kako će njih uput? Uput će ih ka džennetu. Jel tako? Uput će ih ka I popraviti njihovo stanje, jel tako? Kako? Molim? Opraštanje grijeha, jel tako? Popravit će njihovo stanje, će i na visoke deređe, jel tako? Dati im uh, od blagodati. Popravit će njihovo stanje, jel tako? Zbog njihove borbe i njihovog imana, jel tako? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala na drugim mjestima kaže da će one na džahedu fina jednom subulana oni koji se radi nas bore, mi ćemo ih uputiti na naše pu, puteve, da ćemo im uputu, jel tako? A uputa je su stupnjevi, jel tako? Allah je subhanahu sve ljude, sva stvorenja uputio. Jel tako? Kako je Allah sve stvorenja uputio? Sve ih je uputio, tako? Dijete čim se rodi, uputio ga Allah tajala šta treba da radi. Kad oglani da plaće, da majka zna da je gladno, jel tako? Pa onda kad mu se stavi hrana u usta da jedi, da pije majčino mlijeko. Sve Allah uputio, jel tako? Sve životinje, jel tako? Biljke, sva stvorenja Allah uputio. E to je jedan vid uputi. Uputio ih kako će da opstanu da žive i da održi se njihova vr, vrsta. Allah je održava. To je jedan stepen upute. Drugi stepen upute je da Allah subhanahu wa ta'ala ljudima dostavi uput, objasni uput. I ta uputa je objašnjena svima, i vjernicima i nevje, nevjernicima. A onda je treći stepen upute da dadne da vjernici prihvate tu uputu i krenu tim putem. I četvrti stepen upute je da ih uputi ka dže, džennetu i u džennet. Jel tako? Inna alladhina amanu wa amilu salihati jehdihim rabbuhum bi imanihim. Oni koji vjeruju dobra djela čine, Allah će ih uputiti zbog njihovog imana, zbog njihovog vjerovanja. Gdje će ih uputiti? U džennet. Jel tako? Teđri min tahtihmu anharu fi džennatin na'im ispod njih će, ispod njih rijeke teku u džennetskim užicima, jel tako? Fi džennetin neim. Uputit će ih u džennet. Se jehdihim u juslihu balahum. Uputit će i popraviti njihovo stanje u pogledu ovog ajeta imaju brojne predaje koje potvrđuju na što se to tačno odnosi. Allah subhanahu wa ta'ala će vjernike upoznati sa njihovim mjestom u džennetu, sa džennetom, sa mjestom njihovog boravka u džennetu, sa njihovim položajem u džennetu. Tako da će bolje znati svoja mjesta u džennetu, svoje dvorce, svoje šatore, svoje hurije i žene u džennetu, i sve svoje bašće u džennetu će bolje znati nego ljudi na Dunjaluku koji kad izađu sa džume namaza i odlaze svojim ku, kućama. Tako će ih Allah subhanahu wa ta'ala upoznati sa svojim džennetom. Uputit će ih, jel tako, i uvesti u džennet arrafaha lahum. Vajudahiluhum yudhiluhum ul džennete arrafaha lahum i će u džennet sa kojim ih je Allah subhanahu wa ta'ala dobro upoznao. Jel tako? Upoznao ih sa tim ženetom. Oni su ga dobro upoznali. U drugom tefsiru kaže arrafaha lahum koji im je Allah dobro uljepšao i ukrasio i namirisao. Jel tako? Pa kako god prevedemo i shvatimo, a isto se kaže, jel tako? Ne zna se šta je bolje, li tako? Od ova dva prijevoda. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem napominje, je tako, da vjernici neće ući u džennet tek tako, nego da prije ulaska u džennet ima poravnavanje računa između vjernika što je bilo među njima na dunja, na dunjaluku. Kad? Kad se spase od džehennema kad prijeđu preko džehennema. Jel tako? I sad zavisi kako će ko prelaziti. Neko brzo i lako, neko sporije, jel tako? I tako dalje, neki će možda i propast, pa biti izbavljeni uglavnom kad se spase mu'mini od džehennema, od vatre, bit će zaustavljeni ispred dženneta da im se pomire računi koji su bili među njima na Dunjalogu. Tako da se očiste. Da ne ostane ni nikome nikakva pakost ni zamjerka naspram drugih vjernika. Sova prokletnik. www.portal.com Sova put prokletnika. Vjernika. Allah Insan, koliko god bi razmišljao o tom džennetu, Jel tako? I koliko god bi ti bio skoncentrisan da smisliš u svojoj glavi taj džennet u kojem su, jel tako, bezbrojne blagodati i užici i, jel tako, opet ti nikad, možda bi nekad, ali teško bi ti naumpali ovako neki detalji. Jel tako? Kao što je ovaj da Allah subhanahu wa ta'ala će vjernike očistiti od bilo kakve pakosti, mržnje, bilo kakvog neugodnog osjećaja naspram ostalih vjernika. Zašto, braćo? Kad uđu u džennet, da ne osjete nikakve nelagode. Evo, mi smo sad ovdje u džamiju. Alhamdulillahi rabbil alemin. Muslimani, braća, jel tako? volimo se u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, opet, na primjer, neki susret ili neki pogledi malo nekad podsjeti na neke neugodnosti, ha? Vidi kako nam je lijep. Ali opet je ta ljepota pomiješana sa tom, šta? Nelagodnošću, je tako? pomiješana sa tom nelagodnošću. Allah subhanahu wa ta'ala neće da vjernik u džennetu ima bilo kakve nelagodi. Znate li vi, braćo, da na ko nikad nećeš biti ni jednog trenutka, nikada, nikada, ni jedne sekunde nećeš biti bez nelagode. Na Dunjaluku to ne postoji stanje koje će biti u džennetu. Na znjalku nikad nećeš biti da nemaš nikakve nelagode. Evo sad kako je nama fino, ali ona me je vrućo, a ona me zima, jel tako? Ona ima tegobu, kaže mogu tamo malo, jel tako? Ona se oznojio, jel tako? Golica ga znoj. Ona se skira, šta je tamo s autom parkiranim ispred? Ima neku nelagodnost, jel tako? Ili nelagodu, bilo koje vrsti, strah, nelagodnost, neizvjesnost, neka nesigurnost, jel tako? Za imetak, za porodicu, za posao, jel tako? Bolovi, bolesti, neugodnosti, jel tako? Brige. Nema na dunjalu kod tog stanja. A u džennet će ući vjernici bez ikakve nelagodnosti. Neće Allah dat da bude ikakve nelagodnosti u džennetu. Pa ono što ti dadne od blagodati, ne, ne bojiš se da će neko ukrasti. Ne bojiš se da će nestati. Jel tako? Ne strepiš u proljeće, oće love i godine roditi. Nema nikakvog straha. Jel tako? Ne bojiš se da će istruhnut i pokvarca ti nisi ni obru. Nema nikakve nelagodnosti. Čak Allah subhanahu wa ta'ala u džennetu vjernicima neće dati ni da osjete nelagodnost obavljanja nužde, male ili velike. Ni toliko. Nikakve nelagodnosti. Nikakve nelagodnosti. Subhanallah. Zato kaže Rasul sallallahu alaihi sallam da je meudiju asa في الجنة أو ahadikum fil في الجنة خير من الدنيا وما fiha da je mjesto koje zauzme štab ili bić jednog od vas u džennetu bolji od dunjaluka i što je na njemu. Subhanallah. E to je džennet. Ovo što govorim je nešto od onoga što mi znamo o džennetu. Je tako? Nešto što mi znamo o džennetu. A šta je što ne znamo? Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ispoznati. Da budemo od onih koji, za koji Allah subhanahu wa ta'ala ovdje u ovim ajetima kaže وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ I uvješće u džennet sa kojima ih je upoznao. Oni znaju, jel tako, svoje mjesta u džennetu. Pa da se ovo odnosi da je Allah subhanahu šehidima, jel tako, u mjesto u džennetu pokazao i dao im da znaju tačno svoja, svoje mjesto. Dobro. U sljedećem majtu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja amanu in i tebi O vjernici, ako pomogne ti Allah će vas pomoći. Mi ne možemo Allaha pomoći, nego pomažemo Allahu vjeru. Jel tako? Pa, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, nakon što nam je objasnio, jel tako, o vjernici, jel tako, ja ove kafire koji su pred vama neću ja uništiti, nego sam vas ostavio, jel tako, da budete vi njima iskušani. Pa onda, koji od vas padnu u borbi, ja ću im takvi, takvi, takve blagodati dat, tako? Pa onda oni koji ne padnu u borbi i budu se borili, šta će njima dati? Pobjed, ja ću ih pomoći. Svatate, broć Ako je Allah subhanahu wa ta'ala prijašnje poslanike i vjernike spašavao, a nevjernike uništavao, Allah subhanahu wa ta'ala je ostao pravedan, jednako savršeno pravedan i prema ovom umetu. Ako sam vas iskušao sa borbom protiv nevjernika, onda ću one koji padnu u borbi ogromnom i najvećom nagradom nagraditi, a one koji prežive dati da pobjede. Je tako? Pa ono što je dao ovom umetu, na kraju kad sagledaš, bolje je od svega onoga što je dao umetima prije. Tako. Biće neki šehidi, neki će koji ostanu, jel tako, bit će im data pobjeda i opet velika nagrada. I opet velika nagrada. Od početka sure do kraja se vidi da vjernik nikad, nikad ne može da bude gubitnik. I da je uvijek na dobitku. Ogromnom gubitku. Kao što je Allah s.w.t. zagarantovao, je tako? Da je innal insana fi husr, da je čovjek gubitnik, osim, pa nabroju koji. Je tako? Koji vjeruju i dobra djela čine i savjetuju, je tako? Istinu jedni drugima, i savjetuju jedni drugima nakon što progovore istinu da na tome dobro osavure, da na tome dobro osavure. Pa kaže Allah subhanahu ta'ala Allah će vas pomoći. Allahovo obećanje. Allah subhanahu ta'ala svoje obećanje neće nikad a da ne ispuni. To se neće desiti. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا Neće Allah dati nikad kafirima da nađu načina protiv vjernika. Da nađu puta protiv vjernika. Šta to? Puta i načina da ih unište i savladaju. Ali tako? To se nikad nije desilo. Jel se kad to desilo? A? Sjeća li se neko da je to kad desilo? Ne pamti niko. Pa dobro, kako ovaj umet sav poražen? A, znači nešto drugo nije u redu. Nije sav, ali tako? Pa Allah dao baš da ova obećanja, ovih dana mi gledamo njihovo obistinjavanje. Ja sam govorio, braći, i prije. Pogledajte ovo što se događa na svjetskoj sceni. Prenešeno slikom i tonom da svi ljudi gledaju čitavu jednu deceniju. Šta se događa? Najveća svjetska sila, sa najvećim brojem vojnika i najrazvijenijom ratnom tehnikom, sa svojim saveznicima koji su najveći, jel tako, također po istim mjerilima. Znači, najjači je okupio u svoj savez najjači. Jel tako? Sve svjetske sile su se ujedinile u jedan savez. I onda, znači, te sve svjetske sile koje se ujedinile u jedan savez, koji imaju najrazvijeniju industriju, je li tako? Potome najjaču logistiku, najjače armije, imaju satelite, tehnologiju, Jednom riječu što bi naš narod rekao, sve imaju. I još su oni svi najjači. Jel tako? Kad uzmemo ovo, znači sad, jel tako, najjača svjetska sila i sa njom sve najjače svjetske sile u jednom savezu. Kad bi se borili protiv neke treće, jel tako, svjetske sile, bil ona imala šansi? Ne bi ovamo, čitav savez. Tako? Tako, dobro. Ali vidi ovi svi najjači, jel tako, okupili se i napali najveću sirotinu na Dunjalku. Najveću jedu na Dunjalku. Najsiromašniju zemlju bez ikakve ustrojene, da tako kažem, gotovo, gotovo bez ustrojene armije, bez ikakve tehnologije, ne samo ratne, ikakve, nikakve tehnologije, bez ikakve privrede, industrije, bez ikakve logistike, bez išta, bez para, bez političke podrške, bez saveznika, Braćo, nema saveznika, niko. Nema nikog na Dunjaluku, nijedne države da tu prizna, podržava. Ovi imaju sve svjetske sile sa njima. I drugi sitni ovi buranija utrkuju se da im pomognu. Imaju priznati od svih na Dunjaluku. Niko im na Dunjaluku ne proturije i ne osporava. Imaju podršku svih ujedinjenih i razjedinjenih nacija. Imaju podršku svih muslimana i bore se sa najvećom sirotinjom, sa najslabijim na Dunjalku. Koliko treba ta borba da traje? Objektivno bi bilo da to bude jedan pucanj. Tako izgleda, tako, matematika. Međutim, borba traje mjesec, dva, godinu, dvije, tri, pet, deset. I ne samo što traje, vraći, nego svi izgledi i pokazatelji su tu da je ovima svima šta? Došlo do toga da jedva čekaju da... Braćo, ovo je keramet i ovo je ajet. Koji ajet? Ovaj ajet. In tansurullaha وَيُثَبِّتْ أَقْدَانَكُمْ Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći i učvrstiti vaše noge. Zašto noge? Zato što se na nogama stoji. Tako? Ko s nogu padne, e, Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ajet obistinjuje i čitav svijet ugleda Slikom i tonom. Subhanallah, ali ko uzima ibret? oni evelajete deberu al Kur'an. Pa tako, ko će uzeti ibret? Ko to vidi? Ko vidi tu? Vidi Allahove mudrosti. Nije Allah subhanahu ta'ala dao da, nije dao da iračka vojna sila pruži otpor i da vidi, ja to, bile su neke arapske sile su postojale, jel tako? Objektivno su vojna sila, jel tako? Međutim, Pofataše i povješaše i osramotiše i obrukaše. Jel tako? Ništa. Nikakvog značaja. Pa gledajte šta Allah subhanahu wa stvara, gledajte. Pokazuje nam, evo vidite ova vojna sila, to vam ništa ne znači. Tako. Evo vidite ovi svi najjači i njihova vojna sila, evo sad na ove najslabije, jel tako, i evo sad da vidite da i ovi koji su ovu vojnu silu vrlo lako savladali, ove neće moći nikad. I sve što događa u istom trenutku. Mislim, trenutku od deset godina, je tako? tako? Istorijskom trenutku. Svatate, brate? Zaista se Allahove riječi istina. Zaista Allah sve moće. Njegova moć je neograničena. I što Allah s.a. odabru baš te najslabije? i najsiromašniji. Zato da pokaže čitavom svijetu, jel tako, tu scenu, jel tako, da, da bude to tako drastično i očito. Pa ljudi opet ne ne vide. La havla kuvata ila Pogledaj Allahove moć da to pokaže, jel tako, da bude to na sceni pred očima čitavog svijeta, a opet je Allah moćan da to sakrije od srca većine. Zamislite Allahove moći. Vi gledajte i opet ništa ne vidite. La haula wa la illa billahi E to vam je taj ajat. Pa da učvrsti noge, kažu mu Fesiri, što ovdje da učvrsti noge? Jel tako? Zato što na čvrstim nogama se moraš boriti, jel tako? Da učvrsti noge, misli se u borbi, jel tako? Da učvrsti noge, misli se da ih učvrsti, da čvrsto stoje u islamu, u islamu, da, ne, da poslije ne zalutaju da ne skrenu, da im učvrsti noge, misli se da im učvrsti noge na siratu, kad budu prelazili preko džehennema. Jel tako? I kad mnogi sa sirata budu, noge im zaklecaju i strovale se u džehennem, da im Allah subhanahu ta'ala učvrsti njihove noge. Vola jansoran Allahume jansoru, Allah će sigurno pomoći onoga koga pomogne. Zato pomozite Allahu vjeru. Pomozite Allahu vjeru sobom. Pomozite Allahu vjeru svojom porodicom. Pomozite Allahu vjeru svojom djecom. Pomozite Allahu vjeru svojim sinovima. Pomozite Allahu vjeru svojim čerima. Sve to založite za Allah i za Allahov din. Nek se uči Allahova vjera. Pripremajte ih da budu nosioci šehadeta, La ilaha illa a da ne budu nosioci šehade tazur, lažnih diploma koje kakvi. Odgajajte ih da budu Allahova vojska koja će pronijeti znanje o Allahu, o Allahovom šerijatu i o njegovoj savršenoj najljepšoj vjeri, o njegovoj milosti, koji je on poslao pred sudnji dan ljudima. Ne bojte se za nafaku, za risk, za sigurnost. Ne bojte se ni za što. meni, yansuranna Allahu men jansuru. Allah će zaista sigurno, pa je ovdje upotrijebljeno dva načina potvrđivanja, je li tako? Zaista sigurno pomoći onoga koga pomogne. Jel tako? A Allah je ko je on? Inna Allahe le kavijun aziz. Allah je zaista moćan i silan. Znači nije neko ko ne može to, nego će sigurno pomoći. I ajet koji sam danas spominjao na hudbi. In jansurkum Allahu fela Ako vas Allah pomogne, niko vas ovladat ne može. A ovo o čemu ja sad pričam, to su sve preduslovi, jel tako, koje mi trebamo brzo podastrijeti. Pa će onda kad Allah to od nas vidi, sve ostalo sam Allah stvori. I javno mijenje, i medije, i srca okrenut, i sve, sve, sve. I onako i ovo do što imamo, braćo, slabo smo šta tu mi uradili. Nego zbog nečijih dova i nečije seđde i nečijih namaza i nečijeg učenja Kur'ana Allah subhanahu wa ta'ala daje ove ostale sebebe i stvara. Zato spominje uh, Al-Khatib al bagdadi u svom tarihu dijelu, jel tako, spominje rivajet sa dobrim senedom od Enesa radijallahu an, da je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, en nasru sabr. Pobjeda je sa sabrom. Pobjeda je sa sabrom. Pobjeda je sa onim ko duže izdrži. Jel tako? Ko prvi izgubi strpljenje, jel tako? Pobjeda je sa saborom. Pobjeda je sa onim ko duže izdrži. Je tako? Pa ćete vidjeti da je upravo danas to strategija muslimana. Analizirajte situaciju i da se ja sad ne previše ovdje raspriču, samo vam daje smjernicu da malo razmislite. Strategija onih koji su svjesni šta rade danas, jeste šta? Da duže izdrži. Nam, zato što je innama nasruma sabr. Pobjeda dolazi sa saborom, sa onim ko duže izdrži. Wal faraju ma'al kerb. A izlaz dolazi uvijek sa bezizlaznom situacijom. Jel tako? Kad će biti doći izlaz i nazirjeti se izlaz? Kad dobro stisni. al' tako? I kad dođe u tjesnac, odjednom al' tako? po innama al usri yusra, wa innama al usri i zaista sa tegobom dolaze olakšice. I zaista sa tegobom dolaze olakšice. Zatim Allah subhanahu nakon što fino objasni, jel tako, šta se dešava? Imamo nevjernike, imamo vjernike, vjernicima je naredio da se bore protiv vjernika, prepustio je to Allah subhanahu vjernicima, tako, neće i Allah subhanahu ta'ala sobom uništiti, iskušaje jedne drugima, onda obećava vjernicima koji u toj borbi padnu da će biti dobro nagrađeni, pa onda, jel tako, da oni koji se bore, a ne padnu, da će ih pobijeti, pobije garancija, da će pobijediti. A onda ponovo se Allah smana tela vraća pa kaže, a ovi kafiri, jel tako, s kojima sam vas iskušao, šta je sa njima? Fetasel Propast njima. Fetas nesreća njima. Fetasel hasara, propast njima. Jel tako? Nesreća njima, gubitak njima. Teško njima. Jel tako? Sve što je najgore ovdje, se lehum. Bili vjernicima. I pobjeda, i počasti, i ko pogine, počasti, i nagrade, i obećanje, znači sigurno da će uspjeti, pobijediti. Tako, pogledaj nevjernicima, njima propast. I kad u jednoj bitci pobjede, njima je opet propast. Je tako? I kad Allah subhanahu vjernike iskuša nekad porazom nekim u jednoj od, na nekim od frontova, je tako? To je opet za njih propast. Je tako? Pa su mnogi likovali kad su ovladali nekim teritorijama i triumfalno proglasili završetak rata i pobjedu. Je tako? A to je bio početak njihove propasti. Mora da se obistini da je to njima propast. Fata'asal lahum, propast njima. Wa adalla a'malahum i njihova dijela je Allah uzaludnim, neispravnim učinio. Zašto je to tako? Zalike bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. To je zato što oni mrze ono što je Allah objavio, pa je on upropastio njihova djela. Šta rade ovi mrze ono što je Allah objavio? objavio. To je zato što oni mrze. Mrze Islam, mrze Kur'an, mrze šerijat. tako? Mrze Allahu I oni tu mržnju ne kriju. Jel' tako? I danas je najveća optužba da te optuže za Allahu vjeru. Jel' tako? Pa onda ovi maloumnici pravdaju se i kažu nismo mi htjeli Allahu vjeru, neće mi Allahu vjeru. Nemojte nas za to optuživati. to ozbiljni? Evo, vidite sad. Šta je danas najveća optužba? Da vi hoćemo šeri? Šerije. Pa onda ovi, da se malo narugaju i poigraju sa ovim iskinima kažu i islamska zajednica i oni uvijek rade tu uvijek na ospostavljanju a I onda glavni muftija ovaj, ispred islamske zajednice, je tako, Enes Ljevaković, izađe da se brani od te optužbe. I zamislite kako se brani. Prvo kaže, šerijat je moralni zakon. Prvo kaže, šerijat je moralni zakon. Je tako? Što znači to je moralni zakon? Pa tako malo, eto, kako treba biti dobar. Ahlak, malo, je tako? A onda poslije toga kaže islamska zajednica se nikad nije zalagala za šarijet. Pa niste se znači ni za taj ahlak zalagali, nije, nije za Ima, ja ću vam donijeti da pročitam. A nije, nije demantovano, znači, što znači da nije ovaj, ono medijsko napuhivanje, Iako je ovo stavljeno pod navodne znake, ali tako? Čudno, je tako? La haula wa la illa billah. I kako ljudi priznadoše na taj način da je stvarno zločin zalagat se za Allahu vjeru i pravdu. Je tako? Na taj način su priznali. Je tako? Čim se pravdaju kažu nismo mi se nikad za to zalagali. La haula wa la illa billah. Čudna je stvar Allahova moć. I šta radi sa svojim robojima? I šta stvara? To su čudesa. To su i Kad bi imao vremena da se bretišeš ne bi mogao prestati. Molim Allah Tela da nas učvrsti. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas bude strah ovog stanja i da se Allah uvijek od toga utječe. Volim Allah subhanahu da nas sačuva od ovakvog stanja. To je zato što oni mrze ono što je Allah objavio, pa je Allah njihove, njihova djela uništio. Oni mrze ono što je Allah objavio. Zašto mrze ono što je Allah objavio? Zato što vole ono na što su navikli, jel tako? Vole ono na što su navikli, jel tako? Pa naš narod naviku na muziku, igranke, naviku na banke, na kamatu, na zinaluk, naviku na... Jel' tako? I tako dalje, i tako dalje. Naviku na golotinju, naviku na miješanje muški, ženski, naviku. Narod naviku, jel' tako? I zato sad što su oni na to navikli, zato sad jel tako, mrze ono što je Allah objavio, jel tako? Jer Allah objavio sve ono što je u suprotnosti sa onim na što su se oni navikli, jel tako? I otkud im pravo da se na to naviču? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jel tako propast njima ova riječ feta'sel lehum spominje se u hadisu, jel tako? Te i se abdu dinari u abdu dirhem propao, uništen bio, nesretan bio, rob dinara i dirhema, rob skupi svila i kadifa, skupih ogrtača, jel tako i tako dalje, znači tej se, to je ta riječ, fetasellehu. Međutim, ovaj hadith nastavlja dalje u Sahihu Buhari pa kaže fetuba li abdin, jel tako? Kad je već spomenut hadith da ga spomenemo do kraja, jel tako? ovo je teško ovom robu dinara i dirhema i dunjaluka, jel tako? A onda kaže, a blago robu, koji i da kana fil hurrase, kana fil hurrase. Kad bude na prvoj liniji, jel tako, na prvoj, u prvoj borbi, u borbenoj jedinici, on je u borbenoj jedinici. O i da kana fil السَّاقَ kana fil السَّاقَ a kad bude zadužen za napajanje stoke, jel tako, kamila i deva, konja, kad bude raspoređen na neke mizerne zadatke, kane On bude tu odan i izvršava svoje posle. Blago takvom robu. A ta isti koji je taki odan, u prvi stroju, prvi stroj. Staviš ga na stražu, on je na straži. Stavi ga na prvu liniju, on je na prvoj liniji. Staviš ga, donosi vodu, on obezbjeđuje vodu. Ali šta je sa njim? Gdje god bi on došao kao takav, da zatraži dozvolu da uđe, ne bi mu bilo dozvoljeno. Bio bi vraćan sa vrata. Nitković, niko ne zna za njim. وَإِنْ إِسْتَشْفَعْ لَمْ يُشَفَّعْ Al tako? أَوْ إِنْ يَشْفَعْ لَمْ يُشَفَّعْ A ako bi zatražio i zauzimao se za nekog, jel tako? Misli se kod vladara, jel tako, na Dunjaluku, kad bi se za nekog zauzimao, njegovo zauzimanje ništa ne bi koristilo, ne bi bilo prihvaćeno. Nepoznato. E, blago takvom robu, nepoznatom. A pa tako? Ha? E, blago njemu. Molim Allah da nas učini od iskreni Allahovi i rogu. Allah subhanahu će sva nevjernička djela uništiti, to smo već prije objasnili. Nevjernicima Allah subhanahu neće biti nepravedno tako? Jer u hadithu stoji da će im sve za njihova dobročinstva što su učinili na Dunjaluku dati na dunja, na koji isplatiti, jer oni i onako ne vjeruju u, ahi, u ahire. Pa onda nema nikakve pravde ni smisla da im Allah odgađa nagradu za ahiret, kad oni svakako ne vjeruju da će biti proživljeni. Je tako? Ne vjerujete da ćete biti proživljeni, evo onda ćemo sve isplatiti na dunjalku, ali tamo kad dođete, prazno, ali tako, nema ništa, sve pojeli na klas, ali tako? Odma pozobali i neće ništa naći kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja bi se zadovoljio sa ovom mjerom. Ajeta sure ima još dosta. Ako počnemo sljedeće ajete, bojim se da nećemo dugo završiti, obzirom da također ima dosta govora o konji. Ali eto, uz Allahu pomoć sutra u jutarnjim satima ćemo opet nastaviti tefsir, pa koliko se koristimo i dok stignemo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pa put vjernika, jasno. Put nevjernika, jasno. Blago onome, onome koji poziva na ovaj put. Sama put vjernika. Portal.com Собран Пункт мирника किसी में इतना दम कहा के इनके आगे डट सके दुश्मनों की गर्दने उड़ाने आज चल पड़े किसी में के इनके किसी में Bludi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Blago onome koji poziva na ovaj put. put protivnika. Učenita nedemokratija nego putem Kur'ana i Rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam sunnetu. Naša partija je Allahov din. To je naša partija. Naša partija je Kur'an i sunnet. To je naš sistem života. Javne tribine i gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa našeg govornog područja kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas susreće. إذا ما جاشت الهمر وظنوا أنهم عبروا على طرقاتنا انتحروا Istinski naslednici vjerovjesnika